30 skirsnis. Tada jie grįžo prie Rospolio rūmų, bet čia nebebuvo nei grafų, nei žydrojo dominų. Prie geltonų šilku užtrauktų langų tebestovėjo žiūrovai, matyt pakviesti grafų. Tuo metu tas pats varpas, kuris buvo paskelbęs karnavalo pradžią, paskelbė jo pabaigą. Ekipažų virtinį korse to jau nutrūko, akies mirksnių ekipažai dingo šalutinėse gatvėse. Francas ir Alberas – buvo kaip tik prieš potvinio gatvę. Vežėjas netaręs nei žodžio pasuko už kampų, pravažiavo polio rūmus ir perkirtęs Ispanijos aikštę atsidūrė prie viešbučių. Ponas Pastrinis atėjo prie durų pasitikti savo svečių. Pirmiausia, Francas pasiteiravo apie grafą ir išreiškė apgailestavimą, kad jie laiku neužsuko jo paimti. Bet Pastrinis jį nuramino paaiškinęs, kad grafas Montekristas buvo užsisakęs antrą karietą, kuri ir nuvažiavo jo į Rospolio rūmus. Be to, grafas įgaliojęs jį pasiūlyti jaunuoliams savo ložės Argentinos teatre raktą. Francas paklausė Alberą, ką jis ketinas daryti vakare, bet Alberui netiek rūpėjo teatras, kiek tai, kaip įgyvendinti vieną sumanimą. Todėl užuot atsakęs Francui, jis paklausė poną pastrinį, ar tas galys jam parūpinti siuvėją. Siuvėja nustebo šeimininkas, kam jo reikia? kad rydienai mums pasiūtų kaimiečių kostiumus, atsakė Alberas. Ponas Pastrinis papurtė galvą. Rydienai pasiūti jums du kostiumus, sušuko jis. Čia jau iš tikrųjų neįsižeiskite jūsų malonybę, grinai prancūziškas noras. Du kostiumus. Betgi per visą karnavalo savaitę nerasite nei vieno siuvėjo, kuris sutiktų jums įsiūti pustuzinį sagų į liemenę, nors sumokėtumėte po ekių už sagą. Vadinasi, neįmanoma gauti tokių kostiumų. Kodėl ne? Galima gauti gatavų, paveskite tą tai man ir rytoj atsikėlė rasite visą krūvą skrybėlių, palaidinių ir kelnių. Nebejokite, būsite patenkinti. Mielasis, tari Francas Alberui, pasikliaukite savo šeimininku. Jis mums jau įraudė esas išradingas žmogus. Dabar papietaukime, o paskui važiuosime žiūrėti Italijos Alžyre. Gerai, Važiuosime žiūrėti Italijos Alžyre, atsakė Alberas. Bet neužmirškite, ponas Pastrinė, kad man ir mano draugui, tarė jis, rodydamas Fransą, nepaprastai svarbu kaip tik rytoj turėti tuos kostiumus, kurių prašėme. Šeimininkas dar kartą nuramino svečius, kad jie nesirūpintų, jų noras bus tikrai išpildytas. Tuomet Francas ir Alberas nuėjo į savo kambarius nusivilkti pajacų kostiumų. Alberas prieš nusivilkdamas rūpestingai pasidėjo plokštelę žibuoklių. Tai buvo ženklas, pagal kurį gražioji kaimėtė galėjo jį atpažinti. Draugai susėdo prie stalo. Alberas, pietaudamas neužmiršo pasakyti, kad labai skiriasi pono pastrinio ir grafo Montekristo virtuvės. Nors Francas ir buvo iš anksto šiek tiek nusiteikęs prieš grafą, bet turėjo pripažinti, kad Alberas virtuvę palygino toli gražu nepastrinio vyrėjo naudai. Kai buvo atneštas desertas, Liokajus pasiteiravo kelintą valandą jaunuoliams reikės karietos. Alberas ir Francas dviejaudami susižvelgė, Liokajus atspėjo jų mintį. Jo šviesybė grafas Montekristas liepė, tarė jis, kad karieta visą dieną būtų jūsų malonybių žinioje. Jūsų malonybės gali naudotis, ją niekiek nesivaržydami. Jaunikaičiai nutarė pasinaudoti malonių grafų dėmesiu. Jie liepė kinkyti, o patys nuėjo persirengti, nes jų kostiumai šiek tiek susiglamžė per gausias kovas, kuriuose jie dalyvavo. Persirengė jie nuvažiavo į teatrą ir įsitaisė grafo ložėje. Per pirmą veiksmą į savo ložę įėjo grafienė G. Pirmiausia, ji pažvelgė ten, kur vakar sėdėjo grafas ir pamatė jo ložėje Fransą su Alberu. Taip, jie sėdėjo grafo ložėje, grafo, apie kurį ne anksčiau kaip vakar vakare ji buvo pareiškusi Fransui tokią baisę nuomonę. Jos binoklis taip atkakliai buvo įremtas į Francą, kad tas pajuto, jog būtų žiauru tučto jau nepatenkinti jos malsumo. Užtat pasinaudoja Italijos teatralų privilegiją, kuri leidžia žiūrovų salę paversti savo svetainę, draugai išėjo iš ložės pareikšti grafieniai pagarbos. Vos jiems įėjus grafieniai parodė Francui garbiais vietą šalia savęs. Alberas atsisėdo užpakalį. Vadinasi, tarė jie, kai tik Francas atsisėdo – Jūs negaiždami paskubėjote susipažinti su naujuoju lordu Rutvinu ir net susibičiuliavote su juo. Netaip jau labai, kaip manote, grafienė, atsakė Francas, bet turiu pasakyti, kad šiandien visą dieną naudojomis jau paslaugomis. Visą dieną? Taip, iš tikrųjų visą dieną. Rytą pas jį pusryčiavome, dieną važinėjomės po korsą jo karietą, o dabar vakare sėdime jo ložėje. Tai jūs pažįstami su juo? Ir taip ir ne. Kaip? Ilga istorija. Papasakosite ją man. Ji išgazdins jūs. Labai puiku. Palaukite bent, kol bus atomasga. Gerai, aš mėgstu pasakojimus su pabaiga, bet papasakokite, kaip jūs susitikote, kas jūs supažindino. Niekas, jis pats susipažino su mumis. Kada? Vakar vakare, kai su jumis įsiskyrėme. Kaip? Tarpininkaujant labai proziškai būtybei, mūsų viešbučio šeimininkui. Jis irgi gyvena Londono viešbutį, taip ir net visai šalia mūsų. Kuo jis vardu? Jūs turite žinoti jo pavardę. Aišku, grafas Montekristas. Ką tai reiškia? Čia ne šeimos pavardė. Ne, taip vadinasi sala, kurią jis nusipirko. Ir jis grafas? Toskanos grafas. Na kągi, teks ir su tuo susitaikyti, tarė grafienį kilusi iš vienų seniausių Venecijos šeimų. Koks jis žmogus? Paklauskite Vikontą de Morserą. Girdite, Vikonte, tarė grafienį, mane siunčia pas jūs. Mes būtume pernelyg priekabūs grafienė, jeigu nelaikytume jo žaviu, atsakė Alberas. Žmogus, su kurio būtume draugavę dešimt metų, nebūtų padaręs mums to, ką jis padarė. Ir dar taip švelniai, jautriai, su dėmesiu. Tai rodo, kad jis tikrai aukštuomeniais žmogus. Na, tari grafienį juokdamasi, jūs pamatysite, kad mano vampyras Koks nors ką tik pralobęs pirklys, kuris nori, kad jam būtų atleista už jo milijonus ir bijo, kad nebūtų supainiotas su ponu Rothschildo, todėl ir dedasi Lara. O ją ar matėte? Ką? paklausė Francas šipsodamasis. Vakarištė gražuolė graikė. Ne, mes rodos girdėjome ją skambinant guslėmis, bet jaus nematėme. Kam tai gaupti paslaptingumu, mielas Francai, tari Alberas, kas jūsų manimų stovėjo po žydrų domino prie lango užtrauktų baltų šilkų. O kur buvo tas langas, paklausė grafieniai, Rospolio rūmose. Tai grafas turėjo langą Rospolio rūmose? Taip. Jūs važiavote Korso gatve? Aišku, važiavau. Tai gal pastebėjote du langus užtrauktus geltonų šilku ir vieną užtrauktą baltų šilkus raudonų kryžiumi. Tie trys langai grafų. Tai jis tikras nabobas, Jūs žinote, kiek kainuoja trys tokie langai per karnavalą ir dar Rospolio rūmose, geriausioje korso vietoje. Du ar trys šimtai Romos ekių. Sakykite, du ar trys tūkstančiai. Akvelniai griebtų. Matyt, jo sala duoda jam tokias pajamas. Sala? Ji jam nei skatiko neduoda. O kodėl jis nusipirko tą salą? Dėl užgaidos. Tai jis originalas? Turiu pripažinti, tarė Alberas, kad jis man pasirodė kiek ekscentriškas. Jeigu jis gyventų Paryžiuje ir rodytųsi aukštuomenėje, aš pasakyčiau, kad jis arba juokdarys nevykusiai vaidinas komediją arba šarlatanas, kurį pražudė literatūra. Iš tikrųjų, šiandien jis sakė monologus, vertus Didie arba Antonijo. Didie Hugo dramos Mariona Delorm herojus, 1831. Antonis, to paties pavadinimo Diuma dramos herojus, 1831. Į ložę įėjo naujas svečias ir Francis, laikydamasis etiketo, užleido jam savo vietą. Pokalbio tema aišku pasikeitė. Po valandos draugai grįžo į viešbutį. Ponas Pastrinis jau buvo pasirūpinęs jų kostiumais ir tikino, kad jie būsė patenkinti jo novokumu. Iš tiesų, kitą dieną, 9 valandą ryto, Jis įėjo į Franco kambarį, lydimas siuvėjo apkrauto Romos valstiečių kostiumais. Draugai surinko du vienodus, kiek įmanoma tinkančius jų ūgiai, ir liepė prisiūti prie kiekvienos krivėlės maždaug po 20 metrų kaspinų. Be to, dvi šilkinės juostas su skersiniais ryškių spalvų dryžiais. Tokiais papuošalais valstiečiai pasidabina švenčių dienomis. Alberas nekantravo pažiūrėti, kaip tiks jam naujasis kostiumas. Tai buvo palaidinė ir žydro aksomo kelniais, įsiuvinėtos kojiniais, batai su saktimis ir šilkinė liemenį. Apsivilkę šį kostiumą, Alberas iš tikrųjų pagražėjo. Kai jis suveržė juostą liekną savo liemenį ir nusmaukė ant šonų skrybelę su plasdančiais kaspinais, Francui atėjo į galvą mintis, kad fizinis kai kurių tautų pranašumas neretai priklauso nuo apsirengimo. Pavyzdžiui, turkai kadaise buvę tokie spalvingi su ilgais ryškių spalvų halatais, argi dabar nėra bjaurūs su mėlynais iki smakro užsakstumais surdutais ir graikiškomis kepuraitėmis, kurios daro juos panašius į vyno butelius užanspauduotus raudonų laku. Francas pasakė Alberui keletą komplimentų, o tas stovėjo atsitiesęs prieš veidrodį ir patenkinta žiūrėjo į save su tokia šypsena, kuris sakė, kad kitaip ir negali būti įėjęs grafas Montekristas užtiko juos besigrožinčius naujaisiais kostiumais. Ponai, tarė jis, nors ir labai malonu linksmintis su kuo nors drauge, bet jaustis laisvam dar maloniau. Užtat aš atėjau jums pranešti, kad šiai dienai ir kitoms dienoms atiduodu visiškai jūsų žiniai karietą, kurią dabar važinėjote. Mūsų šeimininkas turbūt jums sakė, kad aš turiu įsinuomojęs iš jo tris ar keturis karietas. Taigi jūs manęs nevaržysite. Naudokitės ją ir pramogaudami, ir tvarkydami reikalus. Jeigu jums prireiks pasimatyti su manimi, visada mane rasite Rospolio rūmuose. Jaunuoliai norėjo jam prieštarauti, bet neturėjo dėl ko atsisakyti pasiūlymo, kuris jiems buvo labai malonus ir todėl jį priėmė. Grafas Montekristas valandėlę pasėdėjo pas juos, laisvai šnekučiuodamas apie šį beitą. Kaip jau pastebėjome, jis buvo susipažinęs su visų šalių literatūra – Žvilgtelėję į jau svetainį sienas, Francis ir Alberas suprato, kad jis paveikslų mėgėjas. Keletas atsitiktinai, progai pasitaikius, padarytų pastabų, jiems įrodė, kad jam nesvetimi įvairūs mokslai. Matyt, ypač jį domino chemija. Jaunuoliai visai neketino grafui atsilyginti vaišingumu už vaišingumą. Būtų buvęs tačiokiška už prašmatnius jau pusryčius siūlyti jam ragauti labai vidutiniškų pono pastrinio patiekalų. Jie atvirai jam tad pasakė ir jis įvertino jų taktą. Alberas žavėjosi grafo manieromis ir būtų pripažinęs jį tikrų džentelmenų, jeigu tas nebūtų buvęs toks mokytas. Labiausiai jis džiaugiasi, kad galės laisvai naudotis karietą. Jis turėjo tam tikrų sumetimų gražiųjų savo kaimiečių atžvilgių ir kadangi vakar jos važinėjusi labai elegantiška karieta, jis nenorėjo joms nusileisti. Pusė dviejų jaunuoliai nulipo žemyn – Vežėjas ir liokajai buvo apsivilkę livrėjas ant savo žvėrių kailių, todėl jie atrodė dar juokingesni negu vakar. Francas su Alberu nuoširdžiai juos pagyrė. Alberas buvo prisisegęs prie atlapų plokštelį nuvytusių žibuoklių. Nuėdėjus pirmam varpo dūžiui, jie išvažiavo ir Vitorijos gatve nurūko į Korso gatvę. Sukant antrą ratą, į jų karietą įkrito ką tik nuskintų vijoklių puokštį įmesta iš ekipažų, kuriame sėdėjo moterys apsivilkusios pajacų drapušiais. Alberas suprato, kad kaip ir jie vakarištais kaimėtais pakeitė kostiumus ir gal atsitiktinai, o gal dėl tokių pat galandiškų sumetimų persirengė pajacais. Alberas pakeitė nuvytusią plokštelę naują, bet rankose laikė ir aną. Ir kai vėl karietų susitiko, jis meiriai palėtė plokštelę lūpomis, o tai matyt suteikė didelį malonumą ne tik damai, kuri jam buvo svėdusi plokštelę, bet ir linksmosioms jaus draugėms. Judėjimas kurse buvo nemažesnis kaip vakar. Galimas dalykas jautrusis stebėtojas būtų pripažinęs, jog triukšmo ir linksmumo net padaugėjo. Trumpam grafas pasirodė savo langę, bet kai karieta vėl pravažiavo pro šalį, jau jau nebebuvo. Savaime aišku, Albero ir damų su žibuoklėmis flirtas truko visą dieną. Vakare grįžęs namo, Francas rado iš pasiuntinybės laišką. Buvo pranešama, kad rytoj jo šventenybė suteiks jam garbę jį priimdamas. Kiekvieną kartą, kai jis aplankydavo Romą, visada įsirūpindavo tą malonę. Skatinamas ne tik pamaldumo, bet ir dėkingumo, jis, kaip ir ankstesniais sykiais, nenorėjo palikti krikščioniško pasaulio sausiniais, pagarbiai nesuklupęs prie kojų švento Petro vietininkui, kuris yra retas visų dorybių pavyzdys. Taigi negalėjo būti nei kalbos, kad kitą dieną jis dalyvaus karnavale, nes jo didenybė apgauptas nuoširdaus gerumo ir kiekvieną apima pagarbus susijaudinimas, kai jis ruošėsi sulenkti kelius prieš taurų jį senį, vadinamą Grigaliumi XVI. Išėjęs iš Vatikanų, Francas grįžo tiesiai į viešbutį, vengdamas net pereiti per Korso gatvę. Jis buvo apniktas dievo baimingų minčių ir bijojo, kad jų nesuterštų karnavalo siautėjimas. Dešimt minučių šeštos grįžo Alberas. Jis nepaprastai džiūgavo. Jo dama vėl pasirodė kaimėtės kostiumu ir susitikusi Alberų karietą pakėlė kaukę. Ji buvo žavinga. Francas nuoširdžiai pasveikino Alberą. Tas priėmė jo pasveikinimą kaip visai priderama. Jis sakė, kad iš visko matyti, jog nepažįstamoji gražuolė be abejo priklauso aristokratijos viršūnėms. Jis nusprendė kitą dieną jai parašyti. Francas išklausęs šį prisipažinimą pastebėjo, kad Alberas nori kažko jį prašyti, bet drovisi. Jis ėmė kamantinėti iš ankstų savo draugą įspėjęs, kad dėl jo laimės esas pasiryžęs bet kokioms aukoms. Alberas leidosi prašomas tiek, kiek reikalavo mandagumas, o paskui prisipažino Francui, kad šis padarytų didelę paslaugą, jei sutiktų kitą dieną užleisti karietą jam vienam. Alberas mani, kad gražioji kaimietė pakėlė kaukę tik dėl to, kad jis buvo vienas. Aišku, Francas nebuvo toks egoistas, kad kliudytų Alberui pačiame nuotikių įkarštyje, juo labiau, kad tas nuotikis žadėjo būti toks malonus ir glostantis savimylę. Jis gerai žinojo, koks plepus lengvabūdis jo draugas, ir nebejojo, kad tas jam papasako savo romaną su visomis smulkmenomis. Be to, išmaišęs visą Italiją skersai ir išilgai, pats per trejus metus nie karto neturėjęs progos net užmėgsti kokios nors intrigėlės ir manė, jog ne pro šalį sužinoti, kaip tai daroma. Jis pažadėjo Alberui pasitenkinti žiūrovų vaidmeniu ir pasakė grožėsėsis karnavalu pro Rospolio rūmų langą. Francas ištesėjo žodį ir kitą dieną žiūrėjo tik pro langą, kaip Alberas rūksta pirmin ir atgal Korso gatve. Rankose jis laikė didžiulę puokštę, į kurią matyt buvo įkištas meilis laiškutis. Šis spėjimas virto įsitikinimu, nes Francas vėliau pamatė šią nuostabę baltų kamelijų puokštę žavingos moters rankose. Moteris buvo apsivilkusi rausvu pajacų kostiumu. Alberas grįžo namo apimtas jau ne džiaugsmo, o ekstazijas. Jis nebejojo, kad gražioji nepažįstamoji atsakys jam tuo pačiu būdu. Francas pritarė jo troškimams, pareiškė, kad visa ta maišatis jį varginanti ir nusprendė visą rytojaus dieną paskirti savo albumui ir užrašams. Alberas neapsiriko. Rytojaus vakarą jis įlėkė į Francų kambarį laikydamas už kampučio keturlingai sulenktą popierėlį ir pergalingai juo musuodamas. Matai, sušuko jis, ar aš nesakiau? Ji atrašė, šūktelėjo Francas. Skaitykite. Neįmanoma apsakyti tonu, kuriuo buvo ištarti šie žodžiai. Francas paėmė laiškelį ir perskaitai. Antradienį vakare 7 valandą išlipkite iš karietos prieš šventųjų teivų gatvę ir sekite valstietę, kuri ištrauks jūsų mokoletę. Kai užlipsite ant pirmo švento Jokūbo bažnyčios laipto, neužmirškite užsirišti ant savo pajaco kostiumo rankovis rausvo kaspinu. Iki antradienio manęs nematysite. Ištikimybė ir paslaptis. Na, brangus draugė, tarė Alberas, kai Francas baigė skaityti laiškelį, ką jūs apie tai manote? Manau, nusišypsojo Francas, kad nuotykis darosi labai malonus. Ir aš taip manau, atsakė Alberas, ir labai bijau, kad į balių pas kunigaištį Vračaną jums vienam teks važiuoti. Francas ir Alberas rytą buvo pakviesti į balių pas garso Romos bankininką. Žinokite, mielas Alberai, tari Francas, Pas kunigaištį susirinks visa aukštuomenį, ir jeigu jūsų gražioji nepažįstamoji iš tikrųjų aristokratė, ji turės ten pasirodyti. Ar ji ten pasirodys ar ne, aš nepakeisiu savo nuomonės apie ją, atsakė Alberas, perskaitai tą laišką. Taip. Ar žinote, kokį menką įsilavinimą gauna Italijoje mezzočito moterys? Taip jis pavadino buržuaziją. Taip, atsakė Francas. Tai dar kartą perskaitykite laiškelį, atkreipkite dėmesį į rašyseną ir suraskite nors vieną rašybos ar stiliaus klaidą. Rašysena iš tikrųjų buvo puiki, rašyba be priekaištų. Jums sekasi, tarė Francas, gražindamas Alberui laiškelį. Juokitės, kiek jums patenka, šaipykitės, kiek norite, atsakė Alberas, aš įsimylėjau. Dievulėliau, jūs mane gazdinate, sušuko Francas. Aš matau, kad man teks važiuoti be jūsų, ne tik į balių pas kunigaištį Bračaną, bet ko gero net į Florenciją turėsiu grįžti vienas. Šiaip ar taip, bet jeigu mano nepažįstamoji ne tik graži, bet ir meili, aš nesviruodamas pareikščiu, kad liksiu Romoje mažiausiai šešetui savaičių. Aš dievinu Romą, bet to visada jaučiau potraukį prie archeologijos. Dar du, trys tokie nuotikiai ir aš imsiu tikėti, jog išvysiu jūs inskripcijų ir grožinis literatūros akademijos nariu. Reikia manyti, kad Alberas rimtai būtų ėmėsi svarstyti savo teisės į akademiko kreislą, bet tarnas pranešė, jog pietūs paduoti. Meiliai Albero apetitui niekada nepakengdavo. Užtat jis pasiskubino sėsti prie stalo draugė su bičiuliu, vildamasis po pietų apie tai toliau kalbėti. Po pietų buvo pranešta, kad atėjo grafas Montekristas. Jau dvi dienus jaunuoliai nebuvo jo matę. Ponas Pastrinis buvo minėjęs, kad jis išvyko su reikalais į Čevitą Vekiją. Išvyko vakar vakare ir tik prieš valandą grįžo. Grafas buvo nepaprastai mielas. Arba jis tvardėsi, arba šį kartą nerado dingsties reikšti geliančias ir karčias mintis, bet šį vakarą jis buvo toks kaip visi. Francui jis atrodė neįmenama myslė. Grafas aišku puikiai žinojo, kad Montekristo salos svečias jį atpažino. Tačiau per visą laiką nuo antrojo susitikimo nei vienu žodžiu neprasitari, kad jau kartą jį matė. O Francas, nors ir labai norėjo siminti apie pirmą jų susitikimą, bijojo užpykinti žmogų, kuris jam ir jo bičiuliai buvo padaręs tiek daug paslaugų. Užtat tylėjo ir jis. Montekristas sužinojęs, kad bičiuliai norėjo įsinuomoti ložę Argentinos teatre – ir kad visos ložės užimtos atnešė savo ložės raktą. Taip jis aiškino savo atsilankymą. Francas ir Alberas bandė atsisakyti, tvirtindami, kad bijo atimti iš jo malonumą. Bet grafas pareiškė žadas eiti į palių teatrą, taigi jo ložė Argentinos teatre būsinti tuščia, jeigu draugai ją nepasinaudausi. Tada jaunuoliai sutiko. Francas jau buvo pripratęs prie grafų bliškumo, kuris taip smarkiai nustebino jį pirmą kartą. Jis turėjo prideramai įvertinti gražų ir rūstų jo veidą, kurio pagrindinis trūkumas arba galbūt pagrindinis teigiamas bruožas buvo bliškumas. Grafas buvo tikras Bairono herojus, ir Francui nereikėjo net pamatyti, jam užtekdavo tik pagalvoti apie jį, ir jis to jau įsivaizdavo niūrę jo galvą Manfredui ant pečių arba polarų skrypelę. Jo kaktą buvo išvagojusios raukšliais, liudijančios, kad ji nuolat kamuoja karčiaus godos. Karštas žvilgsnis smigdavo iki pat širdies gelmių. Pašaipius ir išdidžios lūpus viskam, ką jis sakydavo, teikdavo ypatingą atspalvį ir todėl jo žodžiai neišdildomai strigdavo klausytojams į atmintį. Grafas matyt jau turėjo apie 40 metų, tačiau niekas nebūtų sabėjojęs, kad jis nurungtų bet kokį jaunesnį varžovą. Be to, būdamas panašus į fantastinius anglų poetų herojus, jis buvo neapsakomai žavingas. Alberas nesiliovė džiaugiasis, kad jie susipažino su tokiu nepaprastu žmogumi. Francas buvo santūresnis, bet ir jis pasidavė tai įtakai, kurią visuomet daro aplinkiniams įžymus žmogus. Jis prisiminė, kad grafas jam keletą kartų pareiškė ketinas aplankyti Paryžių ir nebejojo, kad dėl savo ekscentriškumo, charakteringos išorės ir neapsakomų turtų, jis ten sukels tikrą sensaciją. Vis dėlto jis nenorėjo Paryžyje būti tuo metu, kai ten atvyks grafas Montekristas. Vakaras praėjo taip, kaip praeina visi vakarai Italijos teatruose. Žiūrovai užuot klausėsi dainininkų, lankė vieni kitus. Grafienė G. norėjo šnekėti apie grafą, bet Francas jai pasakė turys kur kas įdomesnę naujieną. Ir nors Alberas veidmainiškai protestavo, papasakojo apie didžiulį įvykį, jau trys dienos pavergusi abiejų draugų mintis. Tokie nuotykiai, anot keliautojų, Italijoje nėra retas dalykas. Užtat grafienį visiškai nebejojo ir pasveikino Alberą su prasidėjusiu meiliais nuotikiu, kuris žadėjo taip maloniai baigtis. Jaunuolė atsisveikino susidarė pasimatyti su grafienė Baliuje pas kunigaištį Bračaną, kur buvo pakviesta visa Roma. Dama su žibuoklėmis ištesėjo žodį, nei kitą, nei dar kitą dieną Alberas jos nematė. Pagaliau atėjo antradienis, paskutinė ir triukšmingiausia karnavalų diena. Ta antradienį teatrai atidaromi 10 valandą ryto, nes 8 valandą vakarų prasideda gavienė. Antradienį įsijungė į orgijas ir į bendrąjį sąjūdį bei triukšmą visi tie, kurie neturėdami pinigų, laiko ar norų anksčiau nedalyvavo šventėje. Nuo antros valandos iki penkių Francas ir Alberas suko ratą ekipažų virtinėje apsimėtėdami rieškučiomis konfety su sutinkamomis karietomis ir pešiaisiais, kurie šmurkščiojo pro arklių kojas ir ekipažų ratus taip mikliai, kad nors ir buvo neįsivaizduojamos pūstis, neįvyko nei vieno nelaimingo atsitikimo, nei vieno vaido, nei vienų pieštinių. Italai šiuo atžvilgiu nuostabi tauta – Jiems šventys tikrai šventys. Šio romano autorius, išgyvenęs Italijoje apie šešerius metus, neprisimena, kad kokias nors iškilmes būtų sudrumstęs vienas iš tų įvykių, kurie yra neišvengiami iškilmių palidovai mūsų krašte. Alberas puikavusi apsivilkęs pajacų kostiumu. Ant pėties plastėjo rausvas kaspinas, kurio galai buvo nukarę iki kelių. Kad nebūtų painiavus, Francas buvo persirengęs kaimiečių. Juo arčiau buvo vakaras, juo garsesnis darėsi triukšmas. Gatvėse, ekipažuose, prie langų nebuvo burnos, kuri būtų tylėjusi. Nebuvo rankos, kuri būtų nieko neveikusi. Tai buvo baisus uraganas, kur greudėte greudėjų žmonių šauksmai ir krito konfetį, saldainių, gėlių, kiaušinių su miltais ir apelsinų kruša. Trečią valandą patrankų šūviai vienu metu nuėdėję tautos aikštėje ir prie Venecijos rūmų ir tik vargais negalais nustelbė tą šiurpų triukšmą, paskelbė, kad prasidėjo lenktynės. Lenktynės, kaip ir mokoletais, yra būtinas paskutiniais karnavalo dienos numeris. Nuskardėjus šūviams, ekipažų virtiniai tučto jau suyra, jie nedelsdami smunka į artimiausias šoninės gatves. Reikia pasakyti, visa tai vyksta nuostabiai greitai, nors policija nenurodinėja vietų ir netvarko judėjimų. Pėstieji prisispaudžia prie rūmų, pasigirsta kanopų tapsėjimas ir kardų žvangėjimas. Burys karabinierių po 15 eilėje, įsiskleidę per visą gatvės plotį, nudūmi šuoliais valyti gatvės lenktynėms. Kai burys atjaujo prie Venecijos rūmų, nauji šūviai pranešė, kad gatvė laisva. Tuo pat metu, greudint kurtinančiam staugimui, lyg šešėliai pralėkė septyni ar aštuoni arkliai, raginami 300 tūkstančių žiūrovų riksmo ir geležinių kaštonų, šokinėjančių jiems ant nugarų. Po valandėliais švento angelo pilies patranka iššovė tris kartus. Tai reiškia, kad laimėjau trečias numeris. To jau pat, be jokių kito signalų, iš visų gretimų gatvių ekipažai vėl ėmė plaukti į korsą. Tarsi akimirką sutvenkti upokšniai staiga vėl būtų plūstelėję į vagą, kurią jie maitina. Ir didžiuliai upiai tarp granito krantų būtų ėmusi tekėti greičiau negu pirmą. Bet dabar į šį verpetą įsijungi naujas triukšmas ir maišatis. Scenoje pasirodė mokolečių pardavėjai. Mokoletais įvairiaus storio vaškiniais žvakys, pradedant solidžią Velykų žvakę ir baigiant ploniausią žvakute, kuria pasišviečiama einant į rūsį. Paskutinių Romos karnavalo veiksmo veikėjams jos sukelia du priešingus rūpeščius. Pirmas – neleisti užgesinti savo mokoletais, antras – gesinti svetimas mokoletes. Šia prasme, mokoletės panašius į gyvybę. Žmogus turi tik vieną būdą jai apsaugoti ir tą būdą gavo iš dievų. Tačiau jis rado tūkstančius būdų jai atimti, tiesa čia jam truputį padėjo velnės. Norint uždegti mokoletę, reikia prikišti ją prie ugnies. Bet kas aprašys tūkstančius priemonių išgalvotų mokoletėms užgesinti? Milžiniškos dumplės, siaubingi gesikliai, gigantiškos vėduokliais – Mokoletis visi graipstyte graipstį. Francas ir Alberas taip pat nusipirko. Vakaras sparčiai artinosi. Nuėdėjus tūkstančių pardavėjų veriamam riksmui mokoletais, viršų minios usižybė pirmosios žvaigždės. Tai buvo tartum signalas. Nepraėjo nei valandėlį ir nuo Venecijos rūmų iki tautos aikštės sužibėjo 50 tūkstančių žiburėlių. Tai buvo tartum žaltvykslių šventį. Sunku įsivaizduoti šį reginį, jeigu nesi jau matęs. Įsivaizduokite, kad visos žvaigždės nusileido iš dangaus ir ėmė suktis ant žemės kaip pašėlusios. Ore greudėja toks riksmas, kokio niekada ir niekur nėra girdėjusi žmogaus ausės. Tuo metu galutinai išnyksta visi luominiai skirtumai. Nešikas persekioja kunigaikštį, kunigaikštis transtibrietį, transtibrietis pirklį. Visi tik pučia, gesina, vėl dega mokoletės. Jeigu šią akimirką pasirodytų senasis Eolas, jis būtų paskelbtas Mokolečių karaliumi, o Akvilonas princų įpidiniu. Tas inirtingas ugnies mūšis truko maždaug dvi valandas. Korso gatvėje buvo šviesu kaip diena. Galima buvo pažinti žiūrovus ketvirto ar penkto aukšto languose. Kas penkius minutės Alberas žvalgėsi į laikrodį. Pagaliau buvo lygiai septynios. Draugai važiavo kaip tik pro šventųjų tėvų gatvę. Alberas iššoko iš karietos, rankoje laikydamas mokoletę. Keletas kaukių apspito jį, mėgino užpūsti žvakę, bet, būdamas geras boksininkas, Alberas nubloškė jas mažiausiai per dešimt žingsnių ir nudūmė link Švento Jokūbo bažnyčios. Prie bažnytis knipždėte knipždėjų smalsuolių ir kaukių, kurios be paliovos stengiasi atimti arba užpūsti vieną kitai žvakę. Francas sekė akimis Alberą ir matė, kai tas žengė ant pirmos laiptų pakopos. Beveik tuo pat metu Kaukį su labai gerai pažįstamu kaimytės kostiumu ištiesė ranką. Ir šį kartą, visiškai nesipriešindamas, Alberas atidavė mokoletę. Francas buvo per toli ir negirdėjo žodžių, kuriais jie persimetė. Bet matyt, pokalbis buvo taikus, nes Alberas ir kaimėtė nuėjo susikibę rankomis. Francas dar valandėlę žiūrėjo į juos, tačiau netrukus jie dingo. Staiga varpų gaudesys paskelbė karnavalų pabaigą ir tą pat akimirką, lyg burtų lasdeliai pamojus, visos mokoletais užgeso, tarsi smarkaus vėjo gūsis jas būtų užpūtęs. Francas atsidūrė visiškoje tamsoje, draugė su žiburiais dingo ir triukšmas, tartum tas pats vėjo gūsis būtų nusinešęs ir šūksnius. Tik tarškėjo ekipažai, vežiodami po namus kaukės, žibėjo vien retus ugneliais languose. Karnavalas baigėsi. Aleksandras Diuma Grafas Montekristas Pirmas tomas Romanas Iš prancūzų kalbos vertė Ona Dabrilaitė Vilnius Vaga 1985 Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai Skaitė Juoza Šalkauskas Vilnius 1985